أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح أبو المنتهين قماش لينجي جلسته Nä forum bolýa bi agaýdiň içinde bähs bolýa. Biz usuly diniň bähslerini usuly dinde furugy diniň bähslerini furugy dinde etmeli näme beýle. Agaýyt kitabyň içinde furugy diniň bähsleri näme işi ba. Bir zady bilmeli bir zady dykgat etmeli dogry meselem bi mesele usuly dinden dä etigadyýatdan dä furugy dinden ýöne şu mesele O fergana Ähli Sünnet wal Jemagatyň dört däne mezhebi bilen olaň näme etigadyýatda, usuly etigadyýda yhtylaflary bar. Indi bu meselede şu usuly etigadyýda yhtylafymyz bar fergalaň tarapyndan inkar edilipdir. Şo wagtda biz bilen yhtylaf tapdylar şu meseläň üstünde. Ozam biziň ymamlarymyz görüpdir ki, hä biz bu yhtylaflary-da getireýli meseleni şu etigady kitaplaryň içine saleýli. Iki jür muňa meshet mekruh näme sünnet muň mebhesi muň ähkamlary zatlary näme etse pozulýa nagat mukdar meselem muddat wagtyň bar zadyň bar bular hemmesi fik kitaplarda gelýä bu tada ýöne fakat biziň gürrüňimiz nämäň üstünde şuny isbat etmäň üstünde biz ähkamy beýan etmäň yzynda däl bu ägaýat kitaplarda fakat şony isbat etmäň üstünde bahsimiz. Jawazuhu bi sunnetil meşhurah, o meşhur sunnet bilen näme jaýyz, jawazy, şonuň jaýyzdygy näme sabyt bolupdyr. Hop, sunneti meşhura diýen näme? Şuny biz bilmeli. Ulumy hadys okaýan bolsaňyz, ulumy hadysda meşhur haberiň gürrüňi bar, mutawatyry bar. Elbetde, ulumy hadysyň ulamalaryna görä, taksimbendi şeýle, haberi mutawatyr bolýar, haberi wahyt bolýar. Habara wahydyň içinde indi gelýän näme habara meşhur sanaýala. Ýöne Hanefi mezhebiň ulamalarynyň gaýdalaryna görä, ýagny Ulumy hadisi e, ulamaly nazar beripdirler, Sahib nazar hüsne nazar beripdirler. Ulamaýy jarhu tadil meselem nazar beripdir her gaýsy. Biri meselem bir adamy syka diýip aýdyp otyr, o biri meselem zaýyf diýip aýdyp otyr. Ha bi nazarly Sahib nazarlaň tarapyndan makbul. Indi küfr oňa arz bolar diýip gorkulýar. Näme diýip? Li'annahu, çünki şu habary meşhurymyz Garibun minel habaril mutawatir, habary mutawatire ýakyn. Bize görä, ma'naýy tawatur tapylyp dur, habary mutawatire beter ýakyn tä wahyda. Asly wahyt bolany bilende, soňramky tawaturyň haddine ýetip oty, habary mutawatyry bir adam inkar etse, o küfr diýip aýdylýar. Näme diýip? Çünki Kur'anyň özi-de habary mutawatir. Ilmi gat'yny faýda berýär. Hä, habary mutawatyry bir adam inkar etse, ilmi gat'yny inkar edip oty. Pes bu näme? Kufr bolýar. Indi meşhur habary bir adam inkar etse, oňa hatary kufr bar. Näme diýip üçin? Bir-de mutawatyryň haddine golaýlap dur. Şoňa görä dikkat etmeli. Pes mesh alel-huffeýni bir adam inkar etse, oň hatary kufr bar diýip şeýdip aýtýar. Şol Hazreti Abu Bekr we Hazreti Omar Pygamberimiz Aleyhissalatu Vesselamyň gaýynatalary bular. Şonuň üçinem bulara näme Şeýheýn diýip at berilýär. We tuhibbel hatynaýn iki däne damady-da näme gowy görmekligiň. Ýagny Hazreti Osman bilen Hazreti Aly iki däne damat diýip aýtýar. Olar näme Pygamberimiz Aleyhissalatu Vesselamyň iki däne damady. Hop. Bir Mu ähli erja diýip aýtýar. Ähli erja diýen näme? Hazreti Ymam Agzam mezhebinde kän ýerde tefwiz diýen gürrüň bar. Biziň mezhebimizde, Hanefi mezhebde tefwiz kän ýerde gelýär. Näme tarapyň özüne tabşyrylýan ýerler bar. Hä, şu tarapyň özüne tabşyrylýar we kän ýerde aýtýar ki, Ymam Agzam umyt etjek ki, meselem, Allah Tagalaň tarapyndan şeýle bir, meselem, şuňa azap berilmesin diýip aýtýar. Bi umyt diýen reja. Hä, ýani erja diýeni şü Manzury. Hä, kän ýerde, meselem, oň işini Allaha tabşyrýar. Hä, oň işini, meselem, kä, kän wagtda tafwiz etýär özüne. Hä, umyt etýär ki, Allah Tagala, meselem, hä, şoň üsti bilen ähli erja diýip aýdyp otyr. Ymam Azam, meselem, gat'y kesmeýär, sen kafyr, sen musulman diýip oturmaýar. Umyt etjek şeýle bolsun diýip aýtýar. Manzury o murjiýe magruw dä. Ymam Agzamyň mowludynda Hazraty Abdulkadyr Geýlany şeý diýip aýtmaklygy menzur o murjieýe ferga diýmekligi däl. Şonuň üçinem kän adamlar muny düşünişmäni Ymam Agzama murjie diýip aýdypdyrlar. Ýa kän adamlarda näme şiga diýip aýdarlar bolupdyr. Näme diýip şita adam meselem Ymam Agzam aýtýar, Wa tuhibbel hatinayn iki däne damady gowy görmekligiň diýýär. Ýöne Hazreti Osman bilen Hazreti Aliň molodyna yhtylaf nazarlary bar. Ýöne olar şu baly alyp duran birende meselem Hazreti Ali öwde diýenleri bilen Hazreti Osmandan ýene gelip Fazyl baka Mefzul ymam bolup bilýär diýip şu etigatlary bar. Ýagny Hazreti Ali Fazyl-da bolsa Hazreti Osmandan diýýär olar. Onda-da näme Hazreti Osman Ymam bolup, halypa bolsa, başaryýa oňmaş gel ýok diýip, ola şeý diýip aýtýarlar, kulli halatda näme, dört däne halypany ola-da gabul etýärler, hiç boş gel ýok diýip aýtýarlar, zeýdile. Hop, Ymam Agzamyň daşda-da aýdyp durşy näme, şeýheýne öe çekmeli diýipdir, ýöne näme, hatyneýniň molodyny gürrüň etmändir, kimisi haýsyn öe çekmeli zaý etmeli, bäzile şile ýanak mubhem ýerlerden gelip-de suistifada edip, Hawa, o şigamyşdyk, o nämemişdik diýip, şeý diýip-de aýtýarlar. Heý görä bir yştyba zat. Ähli erja bolmadygynyň moredinde inşallah edamada gürrüňler geljek. Nagat Ymam Agzam owadallap açyklap berýär bize we şu zatlar bizi görüp durupda Ymam Agzama şu töhmetleri ursak onda heý görä agybetimizden gorkmaly. Hop. Ýagny her bir ýagşy we fajyr, fasyk, ýagny her bir dindar we her bir fasygyň yzyndan namaz okymaklygyňdyr. Şy mezhebi ähli sünnet wal jemaat diýip, şeý diýip Ymam Azamdan näme nakyl bolupdyr, Allahul hadi ila sawais sabil, Allah tebarek we taala, Namaz okymaklygyňdyr men mu'minine mu'minlerden bolan, ýagny bitada fajiry Ymam Azam dinden haryç etmedi, mu'minlerden bolan diýdi, günäkärdi bolan bilen mu'min ola. Jaizatun jaizdir, dogrudyr. Şony Pygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy, Sallu halfe kulli berrin we fajirin, her bir ýagşy, dindar we fasygyň yzynda namaz okyň diýip, Pygamber Aleyhissalatu vesselam, Aý bula fasyk, aý muna men halamak diýip, oňa uýmany öwrülip mesjitden çykyp gidibermeli, Ymam durýan bolsa sen Çäräň ýok bolsa uým bol oňa. Wa ýukrahu ýöne näme mekruh görüldi o mekruh zat. Şol gowy adam dogry adam dindar adam baka fasyga uýmaklyk dogry dä bir paranteziň içinde ýene bir meseläni açyklap bereýin Fety Baby Enaýy diýen kitapda Muhtasaryň şerhi aýtýandyr kän kitaplarda-da şeýle gelýä ki fysky eger Fysky kem mubtala bolup du, bid'aty kem mubtala bolup du, eger kufry çekgen bolsa oňa uýmak dogry dä diýendir. Şuny dykgat etmeli, eger şu kufry çekgen bid'ata, fysky gerefdar bolsa, mubtala bolsa, onda oňa uýup bolmaýar. Bi haçan dogry bolup mekruh bolýar, her haçan ki oň fysky dinden çykarmaýan bolsa, kufry çekmeýän bolsa, şu halatda oňa uýmaklyk jaýyz we mekruh bolýar. Näme diýip. We men salla halfa nebiyyin minel enbiýa, Her bir adam gelip-de bir pygamberlerden bir pygamberyň yzynda durup namaz okysa, gufira lehu ma taqaddeme min zenbih, ýagny oň geçen günäleri näme bagyşlanar, ýagny es-sagair, sagyra günäleri. Şuna dykgat etmeli-ha, kän ýerde meselem gürrüň edilýär, gürrüňlerde, wagyzlarda, hadislerde zat-da gelýär. Hä, Alla Tagala diýýär, oň gelen, geçen günälerini we geljek günälerini bagyşlar diýýär. Hä, bu sady kebire günäler däl, kebire günälere toba etmeli. Hä, biz sagyra günäleň gürrüňi. O jumgadan o jumga günäleň paklaýandyr, o namazdan o namaza günäleň paklaýandyr. Eşim ýok, o arafadan o arafa günäleň paklanýandyr. Näme, şu haçdan, haçda günäleň paklanýar. Şu gürrüňleri keba, şular näme, falan ýerde falan iş etseň, falança günäň paklanýar. Mu'min adam günäh mürtekep bolany bilen-de, Muňa zyýany ýok ki diýip, Fagl imany bar ki muň diýip, ony aýtmaýak biz. O aslan imkany ýok, meselem, oda girsin, azap çeksin diýip biz imkany ýok diýip aýtmaýak. Hä? Azap çekmekliginiň imkany ýok. Aslan imkan azaba girmeýär, azap çekmeýär diýip biz aýtmaýak muny. Kema kalatil murjia, murjia muny aýtýarlar ýöne. Wal malahide wal ibahiyye bular näme? Malahideler batyny diýip aýdyp at berilýär olara. Ibahiyyeler bular näme şeý diýip aýtýarlar. Hop, biz ýöne muny aýtmaýak. Bize görä o edamada inşallah gürrüň geljek. Kalal imamur raziýu. Bir-de näme, bir guruhyň kowly ki, ne, meselem, hetmen afu boljak diýip gat'an aýtýar, ne-de näme, hetmen azap beriljek diýip gat'i aýtýar. Belki näme, penja-penja Allatagalaga galypdyr diýip, Allatagala islese azap berer, islese näme, afu eder diýip şeý diýip aýtýarlar. We huwe kowlu ekseril-e'immeh, ekser ymamlaryň kowly şi. Musulman bolanda, mu'min bolanda salam, Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam aýtdy, her kimiň kalbynda bir arpaň dänesiniň wazny ýalak, meselem, iman bolsa, bir bugdaýyň waznynyň dänesi ýalak iman, dänesiniň wazny ýalak iman bolsa, bir kiçijek gançga zerre, ýa meselem zerre diýip häki aýdylýar, häki Gün düşüp durka asmanda, howada görülýän zerrelere aýdylýar. Hä, şoň wezny ýalak meselem ýüreginde iman bolsa, ol adam jähennemde ebedi bolmar diýip, şeý diýip aýtýar. Bes näme, mu'min adam ebedi boljakka jähennemiň içinde. Hop, biz-de şeý diýek, mu'min adam jähennemde ebedi bolar diýip aýtmaýak. Wa in kana fasikan. Egerçe näme, fasyk-da bolsa. Ba'de an ýahruja minad-dunýa mu'minan. Ýöne şu lazym. Şu lazym, şuny bil, etigadymyz bolmaly ki, dünýäden Ymam Agzam murjany red edip otyr özi. Welakin ýöne nakulu biz aýtjak. Şu biziň etygadymyz. Men amile haseneten. Her kim bir hasene, bir ýagşy işi enjam berse. Hop. Bi jemii şaraitiha. Ojup diýen öz içiňden öz etýän işiňe hoş bol. O hoş bolmak y däl ki meselem ondan hudaýdan sogap tama bolup ýok. Hoş bolmak ýagny men şu iş etdim diýip öz içiňden näme täejjüp etmek özüňden özüňe heýran galmak şuňa ojup diýip aýdylýar. Şu zatlardan haly bolmaly. Hop, indi gelipdir bir däne murt, bir kebire günähe murtekep bolupdyr. Hop, indi seň ö, öňki eden aza, na, aki, ybadetleriň hiç etmeýär ki, öňki ýygnan sogaplaryň hiç etmeýär. Ýöne kufr, dinden çykmak bi näme? Ýo, öňki eden ybadetleriňi, emelleriň olary hiç et, jogap berýär. Bir hasanany anjam berýä, tamamy şaraýatlaryny, rukunlaryny ýerine ýetirýä, hop, özi-de kinämi, fasid diýen aýyplardan-da haly bolan halynda, küfr bilen riddet bilenligi ony batyl etmeýä, hatda haraja minad dünýä mu'minan, tä näme, dünýäden imanly geçinçä şu emelini şeýtdirip saklasa, fe innallaha ta'ala la ýudaýýuha, Allatagala ony näme, Zaýa etmeýär, tazýa etmeýär, zaýa, ony harap, ony hiç edip goýbermeýär, bel ýakbaluha min, belki näme, Alla Tagala şony kabul etýär şondan, fazlan min, Alla Tagalaň tarapyndan bir fazl, fazylat bilen, Alla Tagala öz fazl we keremi bilen şony kabul etýär, we ýusibuhu aleýha, Allahu tebarek we taala şoň mugabeline şoňa sogap berýär, şu eden işiniň mugabeline, bilen wujubin aleýh. Allah Tagalaň boýnunda bir wajyp zat ýok, ýagny meselem biz bende gelip ol Allah Tagala bir zat wajyp edip bilmeýär ki Mu'teziläňki ýanak. Ýöne hiç wagt hiç zat Allah Tagala wajyp däl. Wajyp däl ýöne öz tarapyndan fazly keremi bilen bergili bolup däl, seň hakyň bolup däl, arzyň bolup däl. Her iş etýäň özüňden çürim. Allah Tagala öz fazly keremi bilen berýär. Wela istihgagin sen mustahyk bolup, hakyň bolup, algyly bolup onýanak däl. Bel bi fazlih. Hop, behiştleri wada etdäň, wada beripdir saňa. Gowy iş et, Mu'min molla, gowy iş et, sogap işler et, hä, men saňa behişti wada berýän diýipdir Allatagala. Wa qalallahu taala, Allatagala aýtýar, Innallaha la yuhliful mi'ad, Allatagala wadasyny halap etmeýär. Alladan wadasyna wepadarrak kim bar? Allatagala wadasyny hiç wagt halap etmeýär. Wa qalallahu taala, Allatagala aýtýar, Zalika fazlullahi yu'tihi men ýeşâ, Bi Alla Tagala näme? Behişdi saňa teýýarlamaklyk, rezaýatyny bermeklik näme? Alla Tagalaň fazlydyr. Islän adamyna Özi erade eden adamyna näme ony ata etýär, berýär Alla Tagala. Hop, ta zaman eki ölinçä, mu'min bolup, mu'min bolan halynda, fasyk bolan halynda, musirran aleýhi, öz-de şoňa näme, fafeşary edip, şo günähi ýeksere murtekip bolup ýören halynda, şeýtdirip ölse, fe innehu, eý, zalikel fasyk, ýaňky fasyk adam, fi meşiýetillahi taala. Eger islese Allah Tagala näme adyly ýüzünden şony ot bilen azap berer. Sümme ahrajahu minha fazlan. Ondan soňramdaki näme üçin ýüreginde iman batdy, Allah Tagala ony azapda saklamaýar, azapdan çykarýar öz fazly ýüzünden. Ve in şa'a afa anh. Eger islese-de näme günähinden geçer, ve lem yu'azzibhu bin nari aslan. Allatagala aslan ony näme, azaba salyp görmez, ýekseri ony behişde salyp göberer islese. Bel ýedhuluhu, bel ýudhiluhu el-jennete, o belki näme, Allatagala ony jennete, behişde salar, bi fadlihi we rahmatihi, öz fazly bilen, rahmeti bilen, we şefaatiş-şafi'in, o şefaat etýänleriň şefaati bilen, hulasa ony jähenneme salmany ýoldan öwrüp, ony Allatagala näme, behişde iberer diýip, O şeý diýip aýtdy. O fi ba'din nusah, ba'zi nusgalarda gelipdir, we inşa afa anh, o ýaňky ýerine gelýär. Eger islese Allah Tagala näme, ondan güzeşt eder, geçer, we lem yu'azibhu bin nari abadan, o ony aslan abadan näme, azap bermer ot bilen. Fe ýekunul ma'na, hop, şu gürrüň ma'nasy Şoň äjrini näme etýär? Batyl etýär. Şu ämeliň äjrini hiç et ýoga berýär, şoňa sogap berilmeýär. Bir hadys bardy şu mowletde, men kamyl dagyk ýadymda däl şu wagt, şeýle aýtýar, Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam ki, kyýamat gününe bir şehidi getirjekler Allahyň huzuryna, o sam aýtjak, Allahu tebarek we taala aýtjak, ony äkidiň oklan jähenneme diýjek. Onda ýalbarjak, Eý, bar Hudaýa, men Seň ýoluňda jeň etdim. Men gitdim, şehit boldum, gylyç urdum, gylyç iýdim. Bu näjüre bolýar, meni jähenneme iberýäň, men şehitlenmeger jaýy behişt dälmi? diýerine gygyranda, Allah tebärek we tagala aýtjak, Sen o dünýäde şehit bolup jahad etmekligiň, jahada gideňde merdum saňa batyr diýsin, merdum saňa daýaw diýsin, şatyr diýsin, Jahat etje, gazy diýsin diýip, sen gitdiň jeňe, ondaki millet yzyňdan diýdi, sen şo ýüzde äjriň aldyň, indi bu tak äjir goýmadyň, hä, indi saňa bu tada zat galmady diýip, äkidiň ony jähenneme diýip, şeý diýip aýtjak diýýär. Alym adam şeýle, Eý, bar Hudaýa, azaba garşyn iberilende, eý, bar Hudaýa, men ylym okydym, ylym ders berdim, zähmet çekdim, seň ýoluňda, nagat kitap okydym, nagat mutala etdim, Indi näjele bolup meni azap iberýäň diýende, sen dünýäde adamlar saňa alym diýsin, ä, işim ýok, mejlisleň törüni bersinle, seni meselem, o, sylasynla, seni meselem, sedri mejlisde ýaňky ýanak törde oturtsynla we saňa kän jaý-gala zatlar berilsinle, Hä, sen şondan üçin hem okydyň we zähmet çekdiň, oňa deki ýetdiň dünýäde, indi ahyratda saňa hiç bir zat ýok, o paýyň öýdüde aldyň diýip, ony-da şeýtdirip jähenneme garşyn, karyny şeýle, kän, näçe adamy şeýtdirip sanaýa, Hudaý saklasyn, ryýa diýeni çyn ýanak bir zat. Ämeliň äjrini hemmesini hiç et ýoga berýär. Ryýa diýen eýne bir ot ýanak, seň ämeliň-de odun ýanak. Ýak ýoga berýär hemmesini hiç et ýoň. Bil menni wal eza, minnet goýmak bilen ezýet bermek bilen. O beren adamyňa meselem, Aý, sen dagy düýnjük meň çöregim bilen adam bolmadyňmy? Men adam etmedimmi seni? Aý, men saňa kömek etmeýänmi? diýip, ony ýa meselem bir ahuna bir on müň tümen pul bereňde, indiki depe satykaňa gelmände, Häý, ahun jan, sen-de indi baýypdyryň-ow, sen-de indi biziň satykalarymyzda görünmeýäň, näme etmeýäň? Diýip, ýa şuňa meňzeş zatlary ezýet bilen, minnet bilen emelleriňizi, sadakalaryňyzy näme, batyl etmäň. Wal, wal-aza, kel-lezi, ol bir adam ýaly ki, ýunfiku mälehu, malyny enfak etýär, berýär, riä'an-nasi, adamlara riä etjek bolup, adamlara kökezjek bolup berýär. Wala yu'minu billah billah billahi wal yawmil ahir. Allah'a inanmaýar, kyýamat gününe inanmaýar. Ol adamlaryň hyýanat edip malyňyzy bermäň, hiç etmäň malyňyzy. Malyňyzy yhlas bilen niýet niýetiňizi kamil bitin Hudaý üçin edip, halysan liwajhillah edip, şeýtdirip beriň. O riýa goşup, minnet goşup, ezýet goşup, o amelleriňizi hiç etmäň diýip Allahu teala şeýdip buýrupdyr bize. Wa kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Pygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy, La ýakbelullahu Teala, Allahu Tebarek ve Teala kabul etmeýär amelen bir ameli ki fihi şonda bolly mikdaru zerratin minel riýa. Birje zerräň mukdary, zerräni aýtdyk kiçijek gamçyga ýa-da şo howada gün düşende uçup bölen zerrele şolara aýdylýar. Şonýanjak bir riýa-da goşulan bolsa, Allahu Tebarek ve Teala ony kabul etjekkä heý wele dikkat etmeli, habardar bolmaly. Hop, bize äjir gerek-dä, biz amel etjek nämeden üçin, şoň äjrini almadan üçin. Indi bir karger gidip-de, meselem, aýlygyny, gullugyny bermejek bolsa-la işlemeýär ki. Näme diýip işleýär, şu aýlyk, gullugyny näme üçin işleýär? Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam şu mowlatda mysal urýandyr, namaz, amel etmäň mowladynda ki, eýneşin ýanakdyr, biz-de näme, Allahu tebarek we taaladan umydymyz bar. Umydymyz barki Alla Tagala bize sogap ýazsyn bize ejir bersin şu emelleň naçiz emellemiziň mugabelinde öz fazl we rahmeti bilen keremi bilen bize ejir bersin diýip şonuň üçin hem edilýär emelleri nahaýat emelden islenýän zat şi hop we kezalike el ujb. Imtihanyndan a özüňi emniýetli saýmakda näme kofr bolşy ýanyk. Allah Tagala hemişe imtihanda saklaýar seni dünýäde bir lähze ýok ki imtihan edilme. Her lähze her amel ike etýäň şo imtihan her zat ike başyňa gelýär imtihan a sen şondan ser bolan çykyp bilýäňmi çykyp bilmeýäň indi tamam boldy gitdi diýen gürrüň ýok. Ölinçäk bar şu başymyzda. Hop şondan emniýetli ehsas etmelilä özüňi. Ýagny, öz etýän emellerinden gorkup gezmeli, Allatagaladan umytwar bolup gezmeli. Şu etigat bilen eger dünýäde biz ýaşasak, inşallah agybatda-da näme hemmämiz hoşbagt bolarys. Wessalam Aleýkum we Rahmetullahi we Berekatuh.